Kaloj, ja? Kaloj. Okej. Ëh. Në një herë shkon keq, po sa keq është kur shkon keq në herë. Në ca vëndë. Ose thahet goja. Më ka mhm. ndodhur herë tjetër për shembull. Edhe në studio, po jo kështu. Po sikur po ngul dikush një shtizë këtu. Në fund të qiellzës, e kupton? Ajo që thahet kështu edhe. Të thahet gryka kështu. Edhe të shkon ajo mhm. direkt me syrin, nuk e di se pse. Edhe sikur ta tërheq syrin, ndodh një gjë. Edhe ti do që ë, nëse do ujë. Me pak fjalë. Çfarë do? Mëngjesi sot është data 22 maj, miq të dashur. Iku dhe maji. Iku, mund ta themi, është e martë, por as pak ters kur nis me klubin e mëngjesit. E saktë. Mm. E saktë dhe dy pikë për ty. Për këtë i mban ti këto dy pikë dhe shkon me to në raundin tjetër ku përballesh me Oltën e cila ka 4 pikë. Po po. Të mbledhura në vijim si Olta që po më tregon dhe sot në mëngjes se si um, ka degraduar nga një Olta Nga një pirëse çaj. Me gotë, me gotë, me filxhan po. të thjeshtë po them. Po filloi me gotë, me ato gotat e vogla kështu mm. ishin ca gota suvenire. Si shotsa të vogla. Mhm. Si shotsa të vogla lexonim mm. kështu Copenhagen. Edhe pinte çaj me ato. Pastaj filloi me filxhan miq të dashur. Nga shotsat e vegjël, mm. gotat e vogla, tek. në filxhan të tërë me çaj. Dhe sot shikoj për herë të parë, u desh ta pyesja se çfarë kishte aty. Sot është me shishe? Ka filluar çajin me shishe. Me shishe. Bravo. Dhe që tani në mëngjes shikoj, shikoj, ajo shishe ka filluar. Po sigurisht, kam dhe një tjetër si kjo. Po, më fal. Pyetja është çfarë çaj është ai? Çaj i bërë vetë. Ja, e kuptova pra. Ka disa lloj bimësh. Ata me dafinë, me mm. rozmarinë, me trëndafil të egër. Është një mix se bërë. Përzierje e bërë vetë? Mhm. Tani ti ke pasur dafinën, rozmarinën edhe trëndafilin e egër veç e veç? Po, dhe i kam bërë. Dhe i ke miksuar ti? Po sigurisht. Dhe Ka dhe një karafil, dy karafil. Po për aromë. Kjo Super. Kjo buqetë, nëse mund ta quaj po, kështu. Oh sa bukur që e quaj. Siç e quajnë francezët buqetën, po. Ë uh, apo mishel, siç i thonë disa, është uh, krijimi juaj? Po po. Shtoj ç'të kem. Okej. Okay. Kam dhe kamomil, po nuk e hodha sot. Ti kështu. Atëherë. Me një gotë teke çaj nga ato që thonë Copenhagen, Dhe uh, Altinin që është mjeshtri i çajit duhet thënë nga ana e vet se ka pasur edhe ky një periudhë. Një po, periudhë, vetëm një periudhë. Ishte një periudhë nja 2-3 mujore që degjeneroi edhe ky me çaj çdo ditë. Çdo ditë vinte çaj. As dy muaj s'e çoi dot. As dy muaj s'e çoi dot. Po. Dha fjalë. Ishte tmerr. Gjithsesi, ë ai mund të jetë një testues i i kësaj Që ka shpikur Olta po. Mhm. Mm Formulës Oltës me trëndafil të egër, rozmarin, dhjosën, piper. Çfarë ishte? Të rrugës, rrugës. Rrugës oh. i shtoj edhe këto. Edhe rrugës po. Gjithsesi. Është është mirë që të jesh sërish në klubin e mëngjesit. Mirë se na erdhe. Pas asaj përvoje që mund të kesh kaluar në që s'na the asgjë. Jo, akoma s'kam thënë asgjë po. U kemi tror. Nuk e di nëse duhej apo s'duhej po. Kam përshtypjen se s'do të duhet. Më mirë mbaj sekret ca gjëra. Sa di jo. jo. Gjithato do t'i ndaj me publikun sepse ka qenë në fund fare. Vetëm po. në të pestë këtu kam përshtypjen. Ja, vërtet e ke. Okay. Gjithsesi do të na sillesh pak atë. Gjithmonë kurioze Olta deri në fund. Lirinë. Lirinë po. Dhe dashurinë europiane. Është kështu, super qytet Amsterdami. Po kam përshtypjen që duhen më shumë se sa 3 ditë. Ë, normal. Dhe Po më më nisim me 3 pastaj. Edhe më shumë se sa një stinë, po. Por qe shumë interesant. Më duket se po, po shkoj prapë nuk do vi më. Jo, jo, jo s'është puna aty. Është hera e dytë në fakt, nuk është hera, nuk ishte hera e parë, ah, është hera e dytë, kështu që Ja hudha. Ishe mësuar deri diku me rrugë. E treta do jetë e vërteta kam përshtypjen. Po pra. Shumë ndërdo. Shumë ndërdo. Mund të djegësh. Do ta po. Është ai ka djegë që të dytën s'dihet po. Pylli. Haul. Bëj ti pyetjet investigative. Jo, jo. Në klubin e mëngjesit. Tani po e mbyll se është edhe e mm. martë është ters mund të zihemi nuk dihet s'na ecën. Unë me ty? Jo, më jo. Larg qoftë. Na na ni ni ni ni ni na na na ni na na. Na ni. Na na ni na ni na. Jo, është është super, është super. Nga nga do që ta shikosh. Ëh. Dhe një qytet plot me njerëz që janë nga gjithë bota. Këto qytete janë bërë ndërkombëtare me thënë të drejtën, ky është njëri prej tyre. Mhm. Mm Sepse gjithmonë ti has në rrugë domethënë nëse e shikon, është e njëjta gjë në Romë, me ca më keq akoma. Se është më e populluar. Po ti shikon dhe je duke parë Argjentinas apo vietnamez apo kinez apo japonez, finlandeza, gjermana, mm -hmm. ku di unë se çfarë kur je atje, po jo domosdoshmërisht vendas. Mhm. Mm Dhe takon, ku di unë tani, kamarieri, kamarierja, ai që të shërbeu apo shitësi në dyqan? Jo domosdoshmërisht vendas. Kështu që ti nuk e di, domethënë, dhe nuk e di. Larmi me fjalë pak. Është po, siç është në Frankfurt, siç është në këto qytetet, kështu. Gjithandej një një soj. Po e, pak më vonë, pak më shumë, po po qe ashtu. Biçikletat janë një super gjë atje. E jashtëzakonshme, po, e jashtëzakonshme. Ajo që Sa do që ti përgatitesh për atë faleminderit tjerë. Mm. Se ti e di, e ke mm, parasysh e po, di që do gjesh shu se është po bir në ca vende mund të ecje gjatë gardhit 500 metra. Se kishe një vend për biçiklet? Se ishte një gardh hekuri për shembull si tip uh, nëse mund ta quaj tamam gardh. Mhm. Mm Kështu si tip bordure po quaj midis teje edhe kanalit. Edhe ka ato dy shufrat e mëdha të hekurit, shumë të përshtatshme për të lidhur biçikletat. 8000 biçikleta. Oh. Lidhur njëra me tjetrën dhe ti s'ke një vend ku të fusësh tënden, domethënë ishte kështu, kiamet. Asnjë shtyllë, asnjë gjë që që domethënë është ideja krijon një lloj inati ndaj biçikletës. Se Oh, po. Ai po. shumë kishte. Që ka problem për parkimin. Ja, miqtë e mi mbase i shpëtoi nga një tramvaj për pak fare, kupton për pak fare nga një tramvaj. Oh. Sepse dhe ata hynë atje Ja në rrugët e bicikletave të shpojnë Për këmbësorët Ku lejohet për këmbësorët Sepse duket sikur Gjithmonë duhet t'i hapësh rrugën mm -hmm. Këtyre mjeteve të transportit publik Bicikletës sidomos Të super favorizuar Ky miku im po të kishte pas një armë me vete Tani po e them që jemi jashtë kufijve Ata me bicikleta Sepse jo, kishte, ishte shumë bicik, Po, një super gjë. Është qytet me 800 mijë banorë dhe me 1 milion bicikleta. Oh, janë 200 mijë bicikleta janë mbi normën. Sa sa mi stresër kanë nga dy. Po. Edhe kur je njeri me bicikletë siç jam unë vet, shikon, shikon, shikon dhe s'të ngopet syri domethënë, je kështu. Je kështu. Me llapën jashtë. Ky që nga vendim. Jo, më dhe shikon bicikleta sa të mira që i kanë valla. Ça mm. biciklete kjo, shiko ça biciklete. Është s'e ke idenë. Shiko këtë tjetër aty. Si shpirt, edhe domethënë duke bër komente për bicikleta gjithkohës. Okej, okay, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Katy Perry mish i dashur do hapi për sot. mëngjes që ti dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit është uh, ora tani 7 e 15 mm. minuta fiks unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes E cila tani do të na frymëzojë bashkë me Altinin, Oltën edhe Lorin Gjithsej uh Gjithsej, pes veta këtu Po po, në klubin e mëngjesit. Dhe dhe Olta menjëherë pas Jerit, pastaj na bën uh, motin, motin e emisionit. Jepini goca. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga shkrimtari italian Ignazio Cantu dhe është kjo. Ignazio Cantu. Po të respektohej mendimi i tjetrit, nuk do të kishte më grindje. Mm. E shkurtër, e bukur. Ua. Edhe e vërtet besoj. Mirë, mirë, por tjetër në një apo sin kohë, e kupton. Si? Ndonjëherë duhet ta kundërshtosh mendimin e tjetrit, se s'është gjithmonë i mirë. Jo, po ta respektosh. Jo, ta kundërshtosh po, apo ta pranosh. Duhet ta respektosh, po. sido që të jetë. Dakor, po po them unë për shkakun që ku di. Mm. Një gjë të keqe. Që kjo raca duhet vrarë. Jo, më pa përse thua si në ekstrem. Ta është mendimi im, respektoje tani. Po jo tani, ç'është, që janë këto jo, mendime më shumë ka gjatë. Po them ta kundërshtoj. Gjithsesi unë do ta respektoj mendimin tënd, kështu që është mendimi yt. Do shkoj të vras 5-6 edhe do i lë të tjerët. Ja, nejse po. Injazio po Cantuna thotë. Po pse me vrasje? E pra, e, pse me vrasje ti? Është e marrë. Që tani sa vrasje ke për sot mirë? Ora 7:16, 7:17 tani. Dy mushkonja në kuzhinë. Ah, dy mushkonja në kuzhinë. Hajde tani, jepi edhe një herë Eri. Po të respektohej ah, mendimi i tjetrit, nuk do të kishte më grindje. Ne do ishim zënë dhe në emision, ne respektojmë mendimin. Gjithsesi ne ta respektojmë gjithmonë mendimin. Ti e zgjidh frymëzimin për sot dhe është rreth respektit. Mhm. Mm të mendimit të tjetrit. Dhe të tjetrit. Dhe të tjetrës. Dhe të tjetrës. Okej. Okay. Siç e dëgjoni nga muzika miq të dashur është presion atmosferik tani në klubin e mëngjesit. Ky presion ushtrohet me stil mafioz nga Olta. 20 gradë është në këto momente, 29 do jetë maksimalja për sot dhe 30% janë shanset për shi. Do të kemi vranësira gjatë ditës dhe në orën 23 do të nisë shiu. Mos prit deri nesër Ti të mbash mërinë kot Si kaq herë, një më fal Zemra ime Redor ma kashi pra? Po, po e pret t'ia thuash sot mm? Ka këto me shime Apo vetëm unë jam Ajo që po po sa i lasht Nesër lind ditë e re Tit, tit, tit Atij i duket sikur ka një kështu Ide. Apo edhe ti komplet. Ja, do të jesh jam nuk. Dhe vet faj. Ti do të A s'e di ti këtë këngën? Ja, nuk e di. Mund ta dëgjojmë çik. Ja Lori nostalgjiku gjithkohë. Jo nostalgjiku, jo, unë di këngën, por nuk e di tekstin. Është mos prit deri nesër ti të mbash mërinë kot. Po. Një më fal zemra ime, po e thë, po e pret t'ia thuash sot. Nesër lind ditë e re Ti të mbash mërinë kot Shumë pra Zemra ime Më fal Zemra ime Ah more Redon, ku je? Ja, po e gjeta unë është. Ekziston kënga ekziston. Se ti pse na qen ka shuar. Sepse, e pra. Ja ku e ke. E ka kënduar tek e diela shqiptare, me sa duket. Para ca kohësh, mm. është një version më i ri. Që ta dini gjithë që këto këngë s'i shpikëm ekzistojnë. Si po i ka kështu? Pa më thënë asë Kof më vonë për të qanë Ka qenë një album i tërë i Redonit atëherë. Me Atëherë dinim ndonjë gjë tani se di pse më kanë ikur ca fjalë, s'mbaj mend shumë. Si më fal. Jo, jo, atëherë i këndonim, i dinim më mirë këngët. Tani ke kështu, ke te, ke prap tekse të tjera ulta. Ke tekse të tjera. Po. Nga ato që nuk kuptohen se çfarë po flet. Ti duhet të dish, duhet të jesh marrë me drogë që t'i kuptosh këngët, e ke parasysh? Ose duhet të jesh nga Kosova për ta kuptuar gjithmonë tekstin. Mirë, dakor, da, përveç asaj. Tash i do, mm. ka dhe këngë që do të bëjmë me hip hop mallakastriot, s'ka problem. Po dua të them. Ja është bërë trend kjo pjesë, edhe kur s'je nga Kosova, oh, e di, ajo është e bukur fare. Po. Apo nin. Janë vllaznit tanë, Arti. Jo mirë, dakord, dakord. Po imagjino një Kosovar që të vjen këtu ja dhe të flet kështu ja, që të të bëj ty pak nga rrëmuja. E ti kupton që është nga Prishtina, e ti thua çka ke pse flet kështu ti na, edhe e kupton do të thoshte ai po ti po tallesh apo jo? Natyrisht. Ti po tallesh se Ti vjen kështu, ai Tepelenas ti komplet dhe thot, "Po më kallzon krejt, po më kallzon krejt, krejt." Fiks si ti ai. Po. Është pak e shtirur, nuk e di. Mm. Se duhet të vishë andej nga nese. Ëm, uh, s'ka gjë, një gjuhë, ja, është një gjuhë. Është po, patjetër. Jemi një komb. Etj etj etj. Siç themi në Shqipëri. Una nacione. Una nacione. Si thonë në Vlorë? Una nacione, una una raca, una faca. Kthehemi pas pak Klubin e Mëngjesit, mirëmëngjesi të gjithëve mirë se keni ardhur në program. Mbas pak do të fillojmë me pyetje nga aktualiteti, lojra e kuice. Tani është pothuajse 7:23, jeni me ne. Kjo është Nuk e di, uh, nëse, nëse do ta bënim një pyetje, mund ta mund ta hidhnim për tër. Sa herë që dal jashtë shtetit, kështu që bëj ndonjë udhëtim ose ndonjë gjë. Mhm. Mm ka gjithmonë miq. Ëh, uh, jo jo jo. Okej. Okay. Dhe edhe si një pyetje kështu po mendoja, si një pyetje për qejf. Për qejf. Ah, okej. Okay. Jo për të fituar bileta. Mendoja ata do duan të flasin me ne edhe për qejf. Apo jo. Patjetër. Jo. Si jo. Jo, po e kisha fjalën. Gjithmonë më dalin njerëz në Instagram ose në Facebook apo diçka. Mhm. Mm edhe më japin ndonjë këshill, që thonë, "Oh, shko në filan vend, shko në filan vend." Të sugjerojnë. Po. Mhm. Mm që kanë qenë para meje. edhe kanë qenë me qindra e me mijëra, domethënë po themi para se të shkoj unë në një qytet apo në një vend tjetër. Mm -hmm. Edhe ti e kupton që njerëzit kanë dalë, kanë shëtitur, i kanë parë, i dinë, i mund t'i sugjerojnë. Ë, uh, ndaj edhe kur them për shembull që nëse nëse i pyesim ata që na dëgjojnë apo ata që na shikojnë se cili është qyteti që u pëlqen kur kanë vizituar Europën. Mhm. Mm për shembull, dhe jo vetëm Europën, sigurisht. Edhe vende të tjera. Janë të mirëpritur, po cili qytet u ka bërë përshtypje, u ka bërë u ka bërë përshtypje të forta. E kanë thënë, "Oh, po, këtu po." Ka qenë mua në disa, me thënë drejtën. Roma më pëlqen shumë, gjithmonë më ka pëlqyer, është e bukur, është plot me turistë tash, pif nga ajo pjesë. E me ato arushat me shkopinj që ndjekin turistët kështu për të shkuar sa andej këtej. Po është prapë shumë e bukur, është është mrekulli. E jashtëzakonshme. Praga më pëlqen. Mhm. Mm se është e vogël ashtu është. Tjetër gjë domethën. Po duam të dëgjojmë edhe për ju çfarë çfarë ju ka bërë përshtypje. Që keni parë që unë s'kam parë akoma Barcelonën për shembull që shumë njerëz betohen për të, se është mrekulli. Është mrekulli. Duhet ta shohësh. As unë po, s'e kam parë. Barcelonën jo. Duhet të të më paçi Barcelonën. Kemi shkuar orën në Barcelonë. Jo, jo, Mondi. A po, ke qenë tjetër vend në Spanjë, po. Ke shkuar për plazh, e kupton. Po. Atëherë duhet të shkosh në Barcelonë, Mond. Po pse jo, lësh. Sepse kjo do ishte ndoshta edhe një kështu interesante. Cili qytet ju ka pëlqyer më shumë? Se plus ti je e prerë për Barcelonën. Je për Barcelonën. Je tamam për tapas, për të për të gatuar tapas. Ëm, uh, në fakt tapja. Këto ushqimet e vogla pra, këto mezet spanjolle. Atje për shembull bënte kërdi, nuk e mora vesh, po në Amsterdam, se ushqimi holandez. Kush bënte kërdi? Ëm, uh, Argentina. Bifteku argjentinas, kudo që kthehesh ai ishte po. Betohem, dukej sikur do të hyje në një kështu. Në një dem, në një dem nga këta, se ishin tan dema neona të kuq me dema e gjëra kështu. Bifteku argjentinas ku di unë. Ishte si si byreku këtu tek ne. Ose sufllaqi, a ku di unë se çfarë. Por uh, kështu, kështu që të pyesim njerëzit çfarë ju ka bërë përshtypje, çfarë ju ka pëlqyer që keni parë. Cili qytet ishte një vend që realisht thoshit, "Ok, këtu ia vlen, këtu është një mrekulli." Edhe cili qytet është ende listën tuaj për për t'u parë, për t'u zbuluar, për t'u eksploruar. Ndër ju që keni pasur shansin edhe mundësinë, shumë kanë mm -hmm. kanë qenë kanë parë. Siç vërtetohet nga komentet që na vijnë. Kështu që mund të na shkruani në 069 20 70 222. 069 20 70 222. Le ta fillojmë me Oltën që kemi këtu, se Olta është e bredhur, me thënë drejtë, ndoshta më e bredhur e emisionit tonë. Mos bëj si hesht. Jo, po. më jo, s'jam aq. Se të gjithë e dimë që je e bredhur. Po tash mos më jep këtu. Mirë, ha. Tash mos më jep po, këtu. Çfarë çfarë të ka pëlqyer që që ke parë? Po ti e di që unë dashurinë e kam. Ha. Këtu shumë afër me Selanikun. Selaniki. Po. Ë mos ia fut kot. Me Selanikun vërtet e ke? Nuk Nga gjithë qytetet që ke bredhur të pëlqen jo, jo. Selaniku. Më pëlqen shumë, kam një lidhje të veçantë këtu. E kuptoj. Venecia më pëlqen shumë. Ë mirë, po le të qëndrojmë një moment tek Selaniku. Çfarë të pëlqen te Selaniku? Burri. Si na shkoi bëlem burri ka takuar burrin në Selanik është dashuruar në Selanik mirë ajo. Po pra ka nostalgji. Mirë që po është ajo torra ndoshta afër detit. A është kalaja jo. lart në Selanik ça të pëlqen ty. Detin e kanë të mirë pse. Po ata s'lahen aty ata shkojnë lart. Lagur e kanë detin. Kush s'kam parë njeri në port Selanik që lahet. Se kanë të suflaqet i kanë të mira. Qytet shumë i rregullt i pastër. Po është shumë i rregullt dhe suflaqet i kanë shumë të mira, më thësh. Suflaqet. Tani jo aq të mira sa më përpara, po tani. E po tash. E kanë prishur çik dorën. E kuptoj. Është mbyllur një lokal. Po pra. E prishën dorën. Çfarë them? Po ku do të doje të shkoje? Duhet të kthehem prapë në Venecia, me thënë drejt. Do të kthehesh prapë në Venecia. Duhet ta bëj një rrugë. Venecia është mirë kur shkon për bienalen, që të shikosh ato ashtu po. Po, jo, më edhe. E imagjinon veten ti të jesh venecian me gjithë ata turista? Jo, jo, thjesht për një rrugë thashë unë, nuk thashë të jetoj atje. Ka mbi 400 ura në Venecia. Mhm. Mm edhe janë të gjitha plot me njerëz. Çdo ditë të mhm. bekuar të vitit. Mhm. Mm dhe çdo ditë që do të doje të dilje në qytetin tënd është plot me turma. Plot, plot, plot. E rrëmujshme me pak fjalë. E rrëmujshme, po s'është vetvetja, nuk e di çfarë. Super. Në Sharm el Sheikh Olti. 0692070222 është 8 e 32 minuta ora tani. 0692070222 realisht duam të dëgjojmë prej jush. Ku keni qenë që ju ka pëlqyer shumë? Ndërkohë, mirëmëngjes Klubi jeni të mirë. Shkoni, shikoni Devollin. Më thotë Elsa nga Tirana. O Elsa, nga Tirana? Elsa. Ajo mendon se ne. S'është ide e keqe, Devolli është i bukur. Se s'e kemi po, parë pra, Devollin. Devollin e kam parë disa herë. Devolli është si më shpesh. Po. Ne t'i marrim fshatrat e Devollit me radhë. Të tregojmë. Nga si Alisim Ate ku le, mos tashi, mos fillojmë 069 20 70 222 Pas pak kthehemi sërish në Klubin e Mëngjesit Tarararararara Mirëmëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në Klubin e mëngjesit sapo dëgjuat nga George Ezra Unë jam Blendi këtu bashkë me Erin Mirëmëngjesi Altinin Oltën edhe Lorin dhe jemi në kohë për anagramën e ditës së sotme 7.20 minuta në këto momente Anagrama është gati Anagrama në Klubin e mëngjesit Ky do të jetë shansi juaj për sot për të fituar në Klubin e mëngjesit një... Mm -hmm. Si ta miq të dashur. P E Z I M U S I. Mhm. Pezimusi. Pezimusi. 069 20 70 222. Një dhuratë e mirë për ju nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Meqë ra fjala. Çdo herë që blini produktet Head and Shoulders dhe Old Spice, kuponin tatimor që merrni nga kjo blerje mundet ta regjistroni online tek klubiyjeve.al klubi yjeve me një i pikë al e regjistroni këtë kupon dhe ju jeni pastaj pjesë e shortit për të fituar njërën nga bluzat e kombëtareve të botërorit 2018 në Rusi është origjinale dhe do të jetë ajo që ju zgjidhni edhe dhurata tjetër që është në lojë gjithashtu është një televizor 58 inç. inç. Që mund ta fitoni për të parë ndeshjet e këtij botërori sa herë që regjistroni kuponin tatimor në një blerje ku keni marrë produkte Head and Shoulders apo Old Spice. Mhm. Mm Okej. Okej. Si ta Pezimusi tani në klubin e mëngjesit. Le të shohim se çfarë ngjet. Kush e gjen anagramën për sot? Kthehemi pasi dëgjojmë këtë këngë me lojëra këngë e valle gjithashtu këtu në klub. Ju kemi pyetur sot se cilat janë qytetet që keni vizituar e ju pëlqejnë shumë dhe ku do donit ende të shkonit. Këtu mund të kisha rritur, kisha rritur pemën time, po them, të trurit. Po, po. Apo apo uh, qytete ku keni në plan të shkoni, ku mm. dëshironi të shkoni por ende nuk keni vajtur. Më thonë provo Valencia në Spanjë. Provo Valencia në Spanjë. Mhm. Mm Rekomandim ky po, për po. Valencia në Spanjë. Rekomandim ky për drejt. Okej. Okay. Ndërkohë Irisi më thotë Krakov në Poloni, histori, kulturë, ushqim cilësor, qetësi, jo shtrenjtë. Me të gjitha jo shtrenjtë. E po kjo ka, ka të bëjë po sigurisht. Normal. Genova është qytet fantastik, por Genova është vërtet mhm. shumë i mirë. Ndërkohë Elsa vazhdon dhe më Elsa na thotë po. Të shijoni lakrorin e të lëpini gishtat. Për të vajtur në Devoll. Devoll, po po. Po patjetër po. po Ky mund të jetë qyteti ku ti e rrit pemën tënde mendore, Devolli, po themi si zonë. Bilishti ndoshta, por uh, Po, edhe fshatrat po. E kuptoj. Okej, okay, faleminderit. Ndërkohë Lozana është mrekulli, më, ah. thotë Amiri nga Presheva, ëndërr kam për të parë Barcelonën. Kështu që am, Amiri nga Presheva Amiri. është për Lozanën mm. dhe do Barcelonën. Mm. Po. Ndërkohë okay. Genti thotë unë kam parë Romë, Vjenë, München, Salzburg, Venecia, Torino, Bruksel etj. Mm -hmm. Por mhm. Parisi është vendi im i preferuar. Parisi është i mirë. Duhet të them edhe Parisi është, sheh, shikon shumë po, pse jo. E, gjigant është shumë, nga këta qytetet. Mm, janë ndryshe. Po, kam kulturë. Kam kaluar ca ditë në Paris edhe nuk mund të them se ashtu, po është mirë kështu. Kur është koha e mirë, mund të ulesh përjashta. Ka ca vende shumë të bukura, edhe këto. Po, Kadaren. Mm. Një nga gjërat që më ka bërë përshtypje për shkakun, po e kam fotografuar pa dashje, pa vënë re. Kadareja është këtu, ë, e takova unë. E takove ti? Nuk e kam parë derisa kam parë fotot pastaj me kujdes në kompjuter më vonë kur jam kthyer. Mm -hmm. Që ishte ulur në një stol atje, po po. Është ai dhe kam bërë pastaj kërkime dhe kam gjetur që është që ka qenë atje. Parku më pranë shtëpisë dhe është hyrja nga nga i bie atje. Kështu që Të mos thosh se s'e kemi parë. Edhe kjo kaq. Mhm. Për për këtë. Nuk do flasim. Ndërkohë, Përmeti është qyteti më i mirë. Përmeti. Përmeti. Po, është i bukur, vërtet. I bukur është. Po dëgjoja për Përmetin dhe në Këlcyrë aty pranë. Ëh. Mhm. Për një çift. Po. Për një çift. Në një fshat pranë Këlcyrës. Ëh. Mhm. Jo shumë larg atje. Një çift që kanë bërë një si tip ferme, kanë marrë mm -hmm. Ai burri është francez, kjo vajza është shqiptare. Edhe kanë bërë një super gjë atje. Mhm. Si si fermë bio. Mhm. E kam dëgjuar, domethënë. E ke dëgjuar për këtë? Është po. vend që mund të rrish, mund të flesh atje. Mund të hash, mund të pish. Mund të hash, mund të pish se gjithë ai kanë uh, po po po po. Gjithë bio. Edhe i bie kitarës ky francezi për qejf, domethënë kanë bërë shumë bukur, realisht shumë bukur. Si fshat i vogël turistik. Si një vend i vogël kështu. Turistik. Duhet parë. Duhet. Pra, te francezi. Ky francez tamam, jo si ai kështu. Do të mjelë gjithë ditën. Por ë uh, edhe ky mjel dhi, jam i sigurt, sepse është po, ajo lidhja e natyrshme e francezëve me qumështin e dhisë. Chevre, siç e thonë. Dhia, eh po. Të dhisë. Do të bëj një pyetje nga aktualiteti, është e rëndësishme. Sepse ky çift presidencial miq të dashur, siç quhen gjithmonë, edhe tashmë kanë firmosur një kontratë për prodhim filmash, telefilmash, dokumentarësh, ë e të tjera produkte televizive. Mhm. Mm me Netflix. Cilët janë këta pra? Cili çift i njohur presidencial do të punojë për Netflix? Janë futur në botën e madhe të televizionit. Shiko kur t'i marrin për Big Brother. Për për opinionista sigurisht. Ka kush e për. Gjithsesi jo, bëj shaka. Atëherë kush është Kush është çifti? Kthehemi pas pak klubi i mëngjesit tani është 75 apo nuk do të kthehemi dot. Nuk do të kthehemi. Nuk do të kthehemi dot. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjes të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora e dytë fillon tani 8:06 minuta në këtë moment miq të dashur. Anagrama për sot është Sita Pezimusi. Sita Pezimusi. 0692070222 për gjithë ju që doni ta zgjidhni. Si ta pe zi musi s i t a p e z i m u s i janë mm -hmm. shkronjat e anagramës për ditën e sotme ndërkohë që kemi një censurë dhe censura është kjo dëgjoni pak. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin. Tanë. Kështu që ishim shumë të brishtë. Ata ishin shumë të brishtë pra se donin t'i shkatërronin pipat tanë. Çfarë pra? Kur shkatërrojnë pipat o ieri është problem serioz. Është problem shumë serioz. 0692070222 0692070222 Ndërkohë një pyetje kemi pasur sot në klubin e mëngjesit. Cilat qytete keni vizituar që ju kanë bërë përshtypjet më të mira dhe ku doni që të shkoni? Okej. Okay? Dakord. Shumë mirë. Ku doni që të shkoni, në fakt është një listë e gjatë. E, është një listë e gjatë. E vërtetë. Dhe me çfarë makine doni që të shkoni atje? Për këtë do të kthehemi, nuk e duam përgjigjen nga ju, do të kthehemi nga ana tjetër ku na pret Zoti Gazmend Malo, mirëmëngjes Gazi. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe mirë se ju gjej. Është koha tani për të folur për makinat miq të dashur në klubin e mëngjesit. Gazi na jep informacione lidhur me makina të ndryshme. Sot ka zgjedhur një model për të na folur dhe ai është uh, modeli Blendi është uh, Opel Insignia Grand Sport, uh, është emri i tij i plotë, emër mbiemër. Uh, dhe siç e tha Altini, vërtet është një makinë e rehatshme për të zgjedhur destinacionet sa më të largta. Mm -hmm. Opel Insignia Po. Ose insignia. Insignia. Uh, Grand mm, Sport. Grand Sport është emërtimi. Po pse ky Grand vet, Sport? Po vetë në emër le të themi ata kanë vendosur në një farë mënyre atë që perceptohet sapo shikon makinën. Ëh. Mm është një dizajn shumë i përpunuar, ëh, uh, në linjë me me me, me makinat kupe moderne sot. Ëh, uh, kjo makinë është një sedan, pra një një veturë në në formën më më më klasike, më tradicionale siç e quajmë neve ndryshe. Ëh, uh, por është e përpunuar e tillë me një formë edhe aerodinamike që na jep neve, uh, domethënë që në fillim ndjesinë e një, e një makine kupe. Mm -hmm. Dhe është shumë e bukur. Ëh, uh, dhe është e bukur, vërtet. Mm -hmm. Edhe është një makinë moderne, është vjen me hapin e kohës, është e prodhuar për herë të parë në vitin 2008. Ai kishte një mision të vështirë brenda markës Opel, duhet të zëvendësonte modelin e suksesshëm Opel Vectra që ne të gjithë e kemi parë, kemi njohur ndër vite dhe e njohim. Edhe le të themi që ia doli jo keq sepse uh, që nga gjenerata e parë dhe deri më sot ka shitur mbi 1 milion makina. Uh, do të thotë mbi 1 milion njerëz e kanë zgjedhur, e kanë provuar, mm -hmm. e mhm. kanë përdorur për nevojat e tyre të ndryshme. Kjo është një makinë për përdorimin e përditshëm, kam përshtypjen një makinë e cila ë uh, ka të gjitha këto, po themi, komoditetet e, e teknologjisë moderne si është si krahasim. Po Blend, atëherë ne ne domethënë përveç që po flasim për modelin, po dhe e provuam në një test drive, pra prova është reale në të gjitha drejtimet. Ëh. Mm Uh, zgjodhem një, një, një motor në, në modën e, e gjërave që bëhen sot që është downsizing efekti pra markat e ndryshme për të qenë të ndjeshme ndaj ambientit për të respektuar normativat anti-ndotje, ulin vëllimin e motorëve. Mhm. Mm Kjo gjë sot është mënyrë të djegin më pak, do të djegin më pak, do po. Ë djegin më mirë gjithashtu, jo vetëm më pak. Është optimizuar çdo gjë. Mhm. Realisht ajo që ndodh është dyshimi që sepse motori në këtë rast ishte një një 1600 kubik turbo diesel. Përpara disa vitesh, ne thamë që kjo është një makinë me hapësirë dhe e rehatshme, Opel Insignia është 490 cm e gjatë. Dhe është vetura më e madhe më e gjatë në segmentin e saj. Bëhet fjalë për segmentin uh, D, që janë veturat familjare ende kompakte, uh, por të bollshme. Mhm. Mm dhe le të themi që kjo si gjatësi është një gjatësi e një segmenti superior, pra të gjitha veturat e, e segmentit E ose ato që quhen ndryshe ekzekutiv janë 1 ose 2 cm më të gjata ose më të shkurtra. E kuptoj, nga njëra tjetra. Domethënë që objektivi i, i Opelit ishte natyrisht t'i shkelte syrin edhe klientelës ekzekutive, pra mhm. CEO, drejtorë të kompanive, njerëz të punësuar të rangjeve të larta, mm -hmm. por njëkohësisht familjare. Uh, dhe për t'u kthyer tek ajo pyetje që po thoshe ti Blend, teknologjia e kohës e, e kohës sonë është e plot. Ë uh, disa fjalë ndoshta ato që mund ta ndihmojnë Opel Eye është sistemi mm -hmm. që monitoron 360 gradë çfarë ndodh rreth makinës. duke përfshirë pa diskutim të gjitha pengesat, të gjitha vështirësitë ose gjërat që neve nuk na kap syri në rrugë, por mund të arrijë të, të lexojë edhe tabelat rrugore dhe të na i vendosë ato po, dhe të na sinjalizojë që ka një limit shpejtësie 60 km/h nëqoftëse ne jemi më shpejt se aq, mm -hmm. do të mhm. bëjmë diçka në lidhje me to. Po shikojmë pra që kanë disa disa gjëra shumë të, domethënë të prirura drejt drejt sigurisë. Në një provë test që ishte edhe në një nga videot e përzgjedhura këtu. Po. Shikoja se si uh, një kalimtar po themi, një gjoja kalimtar është një kukull atje, por makina përgjigjet ndaj kalimtarit sikur ë uh, mhm. Frenon vetë. Pra. Frenon vetë. Frenon po. vetë. Do të thotë uh, ne do të jemi gjithmonë vëmendshëm në timon, në guidë, në drejtimin e makinës, në trafik, po për çdo rast që ndodh për çfarëdo lloj arsye ne nuk e kemi uh, vëmendjen, mendjen mm -hmm. nuk jemi të kujdesshëm, makina mendon për ne dhe sidomos për kalimtarin në rrugë. Pra makina ka një prirje për të shmangur aksidentin. Po. Po. Që po. është gjë shumë e mirë. Ë, uh, që është gjë shumë e mirë, është gjë që një këshillë e vogël nuk duhet interpretuar në formën që ne mund të marrim telefonin dhe të po, mm -hmm. që të dystohemi si në sedilen e një avioni, por që uh, le të themi është një ndihmës më shumë. Janë jo vetëm dy palë sytë tanë, por janë katër palë sy dhe ato të makinës në disa momente funksionojnë shumë më mirë sesa sytë tanë. Mm -hmm. Mund të thuhet në njëfarë mënyre. A makina ka sistemin parking go, shumë i dobishëm, sidomos për rrugët e Tiranës, do të thotë në vende të caktuara që ne identifikojmë një hapësirë që makina mund të parkohet, afrohemi atje, shtypim butonin dhe makina, makina bën manovra, po, mënyrën, po. gjen vetë mënyrën për të parkuar. Ë ide, ideale dhe kjo. Kjo është ideale, vërtet. Ë pa diskutim, ë uh, lane assist uh, është sistemi i cili është aktiv në këtë rast dhe ne e testuam uh, disa herë qëllimisht ë uh, rikthen veturën brenda korsisë. Mm -hmm. Do të mhm. thotë nëse makina ndien që ë, domethënë sistemet e makinës që gjatë guidës vetura është duke duke perceptuar sipas sistemit në mënyrë të pavullnetshme dhe sidomos pa sinjal, mm -hmm. do të thotë që makina është në një drejtim të padëshiruar, thjesht po shkon atje sepse po ndodh vetvetiu dhe sistemi është aktiv, sinjalizon në timon nëse ne kemi duart atje ose kthen timonin. Domethënë timoni dridhet apo çfarë? Timoni dridhet në fillim. Okay. Pra nëse ti e zëmë të zë gjumi, Në timon, në timon. si ka ndodhur. Po. Njerëzit i zë gjumi në timon, janë të lodhur etj etj dhe makina fillon sepse rruga merr një kthesë ti nuk e di këtë kthesë, kështu që ti fillon edhe del nga nga linja, nga nga korsia jote. Shumë saktë. Është pikërisht ky rasti ose në rrugë të drejtë mund të zërë gjumi dhe makina të dalë në korsinë majtas ose djathtas. E kuptoj, vetvetiu. Vetvetiu. Ndjek ato forma natyrale. Gjëra që ndodhin sepse rruga mund të jetë e tillë sepse domethënë Dhe timoni të dridhet në mënyrë që të zgjojë. Të sinjalizon që të zgjojë, mm -hmm. por nëse ti nuk reagon, rikthen vetë veturën brenda korsisë. Lexon wow. në mënyrë optike. Lexon, lexon natyrisht ka një sistem ku duhet të po. mbështetet, lexon lexon vizat e bardha që janë vendosur në rrugë, lexon çdo shenjë tjetër që mund ta perceptojë, janë sinjalizues të ndryshëm që vendosen mm. në asfalt, ëh mm -hmm. uh, si uh, si një lloj vizimi, domethënë udhëzimi për makinën, ëh uh, tani këtë gjë do ishte shumë e vështirë në një rrugë fshati ku nuk ka as Tabela as vizimi asgjë, pa diskutim. Mm. Po në kushtet normale dhe në Shqipëri siç e testuam neve funksionon në shumicën e rasteve. E kuptoj. Sepse prapëseprapë gjen rruga ka detaje gjen po themi rrugën, optike. Gjen sistemi është i tillë që po si çdo një shofer mund ta gjejë rrugën edhe po ta sillesh po themi nga Frankfurti këtu në një rrugë fshati deri diku do të ditë do të do të orientohet deri diku. Po, Shumë mirë, po. pra ka sigurisht shtuar, mund të ndalojë për ty nëse ti nuk je plotësisht i vëmendshëm, e të të ndihmojë me raste dhe kjo mund të të shmangte një aksident, uh, goditje një këmbësori dhe plot raste, dhe plot raste. Një, një... Ajo është një nga gjërat më Fatima, vërtet, vërtet, vërtet, po, po, po, po, është një nga gjërat më të vështira, domethënë aksidenti fatal në qoftë mm -hmm. mund të quhet kështu, po uh, përveç saj dhe shumë gjëra të tjera që do të ishin edhe thjesht bezdisme, pra mhm. fërkime, mm -hmm. gërvishtje me makina të tjera. Ti po më thua që ju e ngatë këtë makinë. Si si ndihej? Në të ngarë edhe në në komoditetin, uh, po themi e brendshëm të saj. Blend, kjo është makina tipike, siç thamë është 490 cm e gjatë dhe është makina tipike që për nga hapësira mbulon të gjitha nevojat, po themi për çfarëdo lloj përdorimi. Nëse duhet në versionin familjar ekziston dhe versioni sport tourer, pra në qoftë se duhet të ngarkojmë bagazhe voluminoze, të një biçikletë fëmijësh, apo domethënë çfarëdo lloj gjëje që është mbi bagazhe tradicionale. Ndërsa në, në, në, në kushtet e përditshme, pra valixhe, mallra e të tjera, është më se e mjaftueshme kështu siç është. Ë uh, Motori ishte realisht një nga pikat e surprizës sepse një motor 1600 kubik turbo diesel në një makinë kaq të madhe uh, realisht nuk do kishim vënë bast. Uh, dhe fakti është që progresi teknologjik është i tillë që fuqia është e rritur, uh, kambi është i optimizuar, domethënë çdo gjë ndihmon në atë që mund të quhet një lloj optimizimi, Nuk e ndjen pra që të, që ka një motor relativisht të vogël në një trup relativisht të madh. Absolutisht nuk e ndjen dhe është i krahasueshëm pa asnjë lloj hiperbole me disa motorë 2000 kubik turbo diesel të nja dy gjeneratave të mm. mëparshme, pra 10 vite më përpara. Ky është një prodhim i Opelit. Ky është një prodhim i Opelit. Edhe po. Vauxhall, uh, për Britaninë e Madhe. Marka, marka po. Siç njihet atje. Ë uh, për kë kategori, po themi Përveç se përmendëm çfarë, që janë okay. Ne përmendëm disa gjëra Blendi. Shtresat e mesme po themi, njerëzit me fëmijë. Njerëzit që duan mm -hmm. të shkojnë në plazh në fundjavë dhe të mund të ë është një makinë që domosdoshmërisht i shkel syrin automobilistit tipik që ka qejf të udhëtojë. Ë ka qejf të udhëtojë dhe ka, domethënë do të shpenzojë një një buxhet të kufizuar. Ë mm -hmm. uh, që do të thotë ne kemi bërë dhe rubrikën ku kemi folur për nivele të ndryshme. Kjo është një makinë dhe aktualisht në Shqipëri uh, çmimi i lançimit është 19900 euro. Okej. Okay. Ky natyrisht do ishte versioni bazë pa kambi mhm. automatike mm -hmm. me motorin 1500 kubik benzinë Ë dhe natyrisht me të gjithë aksesorët që ne përmendëm këtu. Ë por si një listë, domethënë si një lloj menuje ku secili mund të përzgjedhë dhe mund ta personalizojë me gjërat që dëshiron. Ë mm -hmm. fare mirë kjo makinë brenda një buxheti, brenda buxhetit ndjeshëm brenda buxhetit 30000 euro mund të vi e pajisur plot me shumë gjëra, me shumë sisteme dhe me sigurinë maksimale siç e siç e përmendëm më parë. Ja, duhet thënë që është Është një autoveturë e bukur dhe shikoj që ka për shembull në disa modele dhe Wi-Fi me të cilat mund të lidhesh deri në 7 pajisje të ndryshme. Pra. Pajisje të ndryshme. Makina vetë është me internet. Ë është me internet i cili duhet marrë nga një provider pa mhm. diskutim, domethënë duhet një furnitor interneti, kjo mhm. është fare e thjeshtë sot me një pajisje, me një, domethënë me një skedë, me një abonim 4G minimal. Uh, Makina trafiku... Merr për shembull e tregon këtu një parkim uh, informacion mbi parkimin, mund të lidhet vet. Uh, ka një sistem Blendi Opel, marka Opel, i cili quhet OnStar, On Star, uh, i cili Amerika, është... kanë importuar këtë. Okej, okay, okej, okay. dhe është është është, është fare i thjeshtë, është shumë intuitiv. Ti shtyp një buton dhe të përgjigjet një asistent mm. online 24 orë. Lidhet me ty, është si një centraliste po themi diku. Po, e cila është në shërbim të klientëve Opel. Okay. Uh, marrin vendodhjen tënde nëpërmjet sistemit GPS dhe ti mund të flasësh në çdo moment për çfarëdo gjë ke nevojë, pra një karburant për furnizuar mm -hmm. makinën, një restorant, një ke një gomë, dyqan, ke, ke, ke një defekt, gomë të çarë, po, mund po. të të njoftojë dikë. Çfarëdo gjë. Edhe nëse s'të punon telefoni. Fantastike. Edhe nëse je në një zonë ku nuk ka valë etj etj, butoni OnStar që unë nuk e di, po shërbimi i Opelit ti shtyp atë buton dhe me satelit do të lidhesh me centralisten. Ata do ta dërgojnë pastaj Dhe ky është një shërbim për jetën e makinës kur ti e blen bashkë me me shërbimin OnStar dhe ke ka vetëm, gjithmonë asistentin me vet. Ka vetëm një problem të vogël Blendi siç shpesh i ka uh, tregu jonë dhe vendi jonë që ky sistem nuk është aktiv në Shqipëri për fat keq. Nuk funksionon tek ne. Nuk funksionon tek ne. Ë uh, le të themi që Shqipëria ne jemi të gjithë të vetëdijshëm duhet të bëjë plot, duhet të bëjë shumë punë akoma mm. për hedhjen ose digjitalizimin e një databaze po universale që ka të bëjë me të gjitha ato gjëra që ne thamë shërbime zyrtare, uh, me karburantet, me me çdo restorant, me çdo duke filluar nga vetë rrugët, ne kemi shumë rrugë ende. Ti do të thuash nga ata të OnStar-it se çka ka, kur Shqipëria është një hmm. lezes, po themi nga ana e të dhënave. Në një farë mënyre, në një farë mënyre. Kjo është ideja. Domethënë ka disa gjëra që mungojnë. Po përtej kësaj pastaj përveç kësaj gjë që është problem. Ne e duam për jashtë shtetit ore. Kur ti jemi jashtë shtetit apo punon. E kupton se kur kur jemi brenda shtetit i zgjidhim i zgjidhim vetë po. Lajmi i mirë që jashtë shtetit funksionojnë. Po. Jashtë shtetit funksionojnë dhe dhe dhe me sa duket funksionon mjaft mirë. Është një sistem që ë për sa kohë sot gjithsesi të gjithë jemi të ndërlidhur edhe nëpërmjet celularit, pra në format tona individuale, është një sistem shtesë që në momente të caktuara siç e the ti mund të shërbejë. Shumë mirë, pra një makinë po e quajmë që hyn tek Makinat e bukura, makinat cilësore, por edhe deri diku ekonomike, jo një makinë ekonomike në blerje mm. për nivelin e saj Blend dhe sidomos edhe ekonomike në përdorim, sepse motorri duke qenë 1600 kubik, mm -hmm. pra me vëllim të vogël, e para e punës harxhon pak dhe e dyta ka shpenzimet kufizuara në mirëmbajtje. Domethënë është dihet normalisht dhe kjo është edhe arsye që në prodhim nga marka dhe nga të gjitha markat, por edhe më tutje pastaj në mirëmbajtje, motorët e vegjël janë më ekonomikë se sa motorët e mëdhenj. në lidhje me mirëmbajtjen e zakonshme dhe atë të jashtëzakonshme në rast defektesh. Insignia miq të dashur modeli që prezantuam sot edhe folëm këtu në klubin e mëngjesit nga Opeli. Uh, pyetje me me gjithë këto teknologji që ofron, domethënë sigurinë, uh, ndihmën për të mbajtur korsinë, siç tregon edhe video këtu, uh, për të shmangur këmbësorin në raste fatkeqe, edhe për të ndaluar në kohë. me kë model apo makina të tjera krahasohet Insignia? Ata që që janë te Insignia, kë tjetër do duhej të shikonin? Brenda brenda segmentit D Blend duke hequr ndoshta atë, domethënë mini segmentimin premium, domethënë markat gjermane, duke futur këtu Jaguarin dhe të tjera, pra uh, emra të tjerë që mund të përmendim janë Ford Focus, mm -hmm. uh, Ford uh, Mondeo, më fal, uh, nga pra, Ford Mondeo është kategoria e ngjashme. Është kategoria e ngjashme, është ngjashme në përmasa, është ngjashme në çmim, është ngjashme në, domethënë, në, ofron, në po. pajisjen ato që ofron, po. Uh, është një nga këto, Mazda 6 është një nga këto, Mazda 6, Skoda Superb është pa diskutim një nga mhm, këto. Mm -hmm. uh, Volkswagen Passat me një pozicionim pak më lart duke qenë gjermane dhe familjes, po, po, po. Mm -hmm. Po që gjithsesi kategorizohet më shumë në këtë, domethënë hyn brenda kësaj familje sepse në segmentin premium gjejmë Audi mm. A4, mm -hmm. kushërirë të së njëjtës familje. Këto janë disa nga emrat Blend që mund të përmendim këtu. Ë, uh, le të themi që është një lojë e vështirë, realisht është një zgjedhje e vështirë. Ë, uh, do të thosha, në fund fare Si në çdo gjë, edhe këtu nuk ekziston makina ideale. Jo, sigurisht. Unë të falenderoj për uh, kohën sot në mëngjes, po, desha të shtoj një. Jo, thjesht uh, çdo uh, secila markë, secili prodhues propozon recetën e tij uh, dhe në momente të caktuara midis asaj që është propozimi teknologjik uh, dhe propozimi financiar sidomos, e përsërisim gjithmonë duhet të gjuajmë në momentin e blerjes koncesionarët Të marrim oferta, t'i krahasojmë, t'i themi atyre që po i krahasojmë, domethënë është një një lloj loje edhe nga po. ana ekonomike. Dhe pastaj mund të bëjmë mund të marrim vendimin. Po ajo që mund të themi në këtë rast është që Insignia është një nga konkurrentët që është e sigurt në këtë segment edhe që do ishte gjithsesi një zgjedhje shumë e mirë. Shumë mirë, ja ku e dëgjuat. Faleminderit Gazi. Faleminderit. Faleminderit juve. edhe në ekranin e Klan Plus. Ju jeni me klubin e mëngjesit, miq të dashur dhe njëri prej jush është tani fitues çifti për të cilët uh, ju pyetëm pak më parë që nga presidenca do të hyjnë televizionit janë Obamat. Obamat, mm -hmm. po. Është Keti fituese 589 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Çifti Obama miq të dashur ka vendosur, e, siç kanë njoftuar, të nënshkruajë një kontratë me gjigantin Netflix me 125 milion shikues në të gjithë botën. Platforma e Netflixit është njëra ndër më të parat. Obamat kanë marrë pjesë në disa seri, ë, si të ftuar deri më tani, por kontrata e re që ata kanë nënshkruar të dy bashkë, edhe Michelle, edhe Barack, ë, do jetë e tillë, e cila bën që ata të jenë ë, producentë të disa programeve, të jenë ë, në kamera, mm -hmm. në disa të tjerë dhe pas kamerave në të tjera akoma. Pra, herë si skenarist, herë si talentet që do të bëjnë moderimet dhe prezantimet vetë, ë uh, do të jetë uh, diçka, të cilën Obamat e kanë pritur me shumë kënaqësi ata thonë që do të jetë një mundësi thonë mhm. ata që ne të evidentojmë njerëzit që realisht frymëzojnë uh, Netflix-i është shumë i përshtatshëm thonë ata për të realizuar këto histori, këto narrativa, këto tregime që duam të uh, të japim botës Sepse kemi pasur mundësinë thonë ata gjatë kohës 8 vjet si president, takojmë shumë njerëz interesantë, shumë njerëz që po bëjnë gjëra të mrekullueshme, edhe mbi ta duhet vëmendje dhe ne thonë ata do të bëjmë këtë gjë. Netflixi na jep mundësinë të tregojmë historitë e mira që sjellin ë uh, empati mm -hmm. në botë. Kështu që janë të kënaqur. Super. Bravo. Nga njëra anë Netflixi fiton dy, po themi, yje të njohur. Ëh, dhe që janë të dashur. Dhe të provuar, po, po, nga publiku. Po nga ana tjetër edhe Obamat përfitojnë një platformë shumë të rëndësishme për të ndenjur të ekspozuar edhe në kontakt me njerëzit, edhe pas uh, jetës së parë, po themi politike tani në një tjetër formë aktivizmi gazetaresk, uh, mediatik siç janë duke bërë. Ndërkohë kemi një fitues, zonja e zotërinj lidhur me anagramën. Simpatizuesin është Albi fitues 663 mbaron numri fiton dhuratën nga Head and Shoulders dhe Old Spice. Sitapezimusi e kishim bërë, sitapezimusi është simpatizuesi. Mhm. Simpatizuesi. Bravo, edhe një herë. Albi. Bravo Albi. Fiton uh, Head and Shoulders dhe Old Spice Albi do të marrësh aromën e një burri të vërtetë. Tani jam bravo. Po. Në mos e paç tashmë. Shumë mirë. Ë, uh, censura miq të dashur ka të bëjë me ato. Me ata në fakt. Me ata. Mm -hmm. Që këta rusët do mhm. donin të të na i shkatërronin. Po, saktë. Dëgjoni pak. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin tanë. Kështu që ishim shumë të brishtë. Tanket, jo. armiqt, jo. ushtarët, no. trupat, jo. flotat e anijeve. Jo. Pra rusët donin të shkatërronin, të shkatërronin pipat tanë. Po. Do vijë koha domethënë që do të gjendet se do i thonë të gjitha, kështu që. Mhm. Kështu që do dalin ça ça ka përdor lufta. Mbas 60000 provash, po? po. Do hedhin dhe fjalorin, dhe gjuajnë me fjalor censurës, derisa ta gjejnë. Ti mendon se nuk gjendet? Jo. Nuk mendoj që nuk gjendet, po nuk të shkon mendja deri. Le ta dëgjojmë edhe një herë. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin tanë. Kështu që ishim shumë të brishtë. Bishtat. Jo. Jo, jo mos. Bishtat. Po diçka kështu thashë, çuditshme që të shkon mendja. Donin t'i shkatërronin bishtat tanë. Mendova se kur ne ishim majmuna me bishta kështu. Ëh. Ka një kuptim. Imagjino të thyejë bishtin njëri. Po. Sikur të kesh një bisht? E dhimbshme. E dhimbshme pra. Shumë. Kam thy bishti. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur, po po, po të kishim. Do kishte thyerje bishti gjithandej, do kishte specialist për thyerje bishti. Oh my god. Shkurtim bishti, femra do kishin depilim bishti. Ku do të thosh, do kishte gjëra Ose ndoshta jo. Do ishte më mirë pa depiluar. Pilim po. Do kishte pilim, se mund të ishte më mirë. Jo, jo depilim. Okej, okay, s'është e kundërta e depilimit pilimi? Pilim, jo, nuk është. Jo, jo, nuk është. Nuk është. Po them nëse kjo është depilim, mm -hmm. si depolitizim. Ajo quhet. Po. Atëherë do të ishte pilim. Si. Jo. Vënia e leshit në vend të heqjes së tij. Mos është. Jo. Mbjellje. Mbjellje. Po, mbjellje. Po pse s'është dembjellje kjo tjetra? Apo shkulje. Apo nejse, okay. Se po ngatërrohem duket. Po shkon 8:31 minuta, është koha për një ndërprerje të shkurtër publicitare kur të kthehemi më shumë në klubin e mëngjesit. Shine on. Njërën që vjen nga një vend fqinj. Okej. Okay. Bella Italia, quhet uh, në italisht. Shqip i thonë Itali. Ëm uh, dhe ka si kryeministër këtë person. Cilin? 069 20 70 222. Një profesor i drejtësisë pak i njohur është tanimë kryeministri i ri i Italisë, emrin e tij e duam shpejt. Në 0692070222 i pari ka përfituar një çift biletash për të shkuar në Cineplex ditën e premte miq të dashur. Sepse Cineplexi është vendi më i mirë për të parë filma në Shqipëri. Hands down, siç thonë ata nëpër filma. S'ka fare dyshim për këtë. Është super vend dhe dy bileta do të jenë çift për juve. Ndërkohë, Olta. Po. Çfarë na thon? Çfarë na shkruajnë? Po për censurën mundohen. Mundohen për censurën, por s'kemi për të dal kurr. Kurr mos thuaj. Kurrën e kurrës, ja unë mund ta them kurr, kurr kurr. Mos thuaj kurr. Ëh, ja ku e keni tani, dëgjoni edhe një herë. Censura. Sigurisht që rusët donin t'i shkatronin tanë. Kështu që ishim shumë të brishtë. Pra rusët donin që të shkatronin përgjuesit tan. Jo, më jo. jo. Koduesit. Jo. Ja. Krahët, agjentët. Ja. Antenat. Informatorët. Jo, jo, jo. jo. S'keni gjetur gjë. Jo. Jo je. Hajde gjeni, po e gjetët do fitoni çfarë është? Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan është një super dhuratë për atë që do të vijë i pari me përgjigjen e saktë. Dëgjoni edhe një herë. Sigurisht që rusët donin t'i shkatronin. Tan. Kështu që ishim shumë të brisht. Çfarë pra? Zonja dhe zotërinj. Çfarë donin na shkatronin rusët? 0692070222 një kontroll i plot mjekësor për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë. Fjalën tani e ka kolegja ime këtu. Jeri Sakaj. Sakaj. Po shikoja një histori nga Meksika, është një zonjë 70 vjeç. e ka emrin Maria de la Luz. Mm. Ka 7 fëmijë gjithsej, por pretendon se është sërish shtatzan dhe do të sjelli në jetë fëmijën e saj të tetë. Tetë. Po mirë. Dhe nëse kjo gjë do ndodhi, ajo mund të klasifikohet si gruaja më e vjetër në botë që do të sjelli në jetë një fëmijë. Një sekondë që sa vjeç është Maria Luz? 70. Maria Luz 70 nuk bën me dije formën ose si ka rënë shtatzan, pra mund të ketë rënë në mënyrë natyrale apo mund të ketë rënë në mënyrë natyrale. Wow. Ka rënë jo, shtatzan, po, ka mbetur shtatzan do thua. Po, do të thotë ka mbetur. Okej, se u shpreha un gabim. Po pra, se hera e parë. E thash në mënyrë popullore. Se kështu i thonë? Ra shtatzan kshu i thonë, po. Jo më. Megjithatë, un kam rënë shtatzan dy herë për vete, nuk kam thënë ndonjëherë kështu. Un kam ngel për vete. Urimet. Ngel shtatzan pra, mbetesh shtatzan. Hajde. Okej, okay, s'u kapët me një fjalë, nuk ka rëndësi. Jo, jo, s'u kapëm, u kapëm me atë që thënë që kshu i thon. Në mënyrë popullore unë kam dëgjuar që i thon dhe në atë okay. formë, dakor. Ë uh, problemi qëndron se ajo e ka bërë publike duke thënë se edhe uh, ka fakte që është ajo mm -hmm. sepse njerëzit kanë filluar të kenë dyshime, që thon në moshën që ka zonja nuk ka se si të jetë. Nuk ka se si të ketë rënë shtatzan ajo. Megjithatë ajo ka thënë që kam bër, o zot i madh vazhdon e merret me ato. Lër ta mbaroj. Se do hutohem më keq pastaj. Aha. Megjithatë ajo thotë që ka kryer uh, vizita tek mjeku, qoftë në spitale private, edhe në ato uh, shtetërore që janë në Meksik dhe është e bindur që do të sjellë në jetë në muajin korrik vajzën e saj. O, fëmijën. Një sekondë, një sekondë. Mm. Se kjo është e vërtetueshme apo jo? Po, Nëse Maria po pretendon se është shtatzënë me Oltën, sepse e kam përpara edhe Nëse fëmia lind korrik i bie që fëmia tani të jetë afër 7 muaj, apo? Gjashtë muaj. Jeri më tregoi okay. një eko, po un po, si po, ekografi do me... nuk e lexova dot. Me Oltën sepse kam gjithkohë që shoh ekot, po. Ajo ka bërë publike dhe ekot e saj. Po, nuk është se marr vesh, po nuk më duket që të jetë Të paktën 7 vende gjatë. Ne ka bër doktor Gutierrez. Dhe prandaj në të gjitha lajmet thuhet pretendon se është shtatzënë, mm. do presin muajin korrik derisa të shohin nëse ajo. Nëse ajo... Maria bën një bebe në korrik. Mhm. Mm Zyrtarisht ajo hyn në librin e rekordeve Guinness si nëna më e vjetër në botë, sepse këtë rekord në fakt e mban një zonjë tjetër që ka një emër shumë të gjatë, Maria del Carmen jo, jo, Sats de Lara. Ash ash del Carmen, s'kemi kohë. Maria del Carmen. E cila në dhjetor të vitit 2006 solli në jetë dy binjakë, dy djem dhe ajo ishte 66 pothuajse për pak ditë bënte 67 vjeç. Kjo do ishte Kjo është ende pjesë e librit të rekordeve Guinness. Maria del Carmen 67 vjeç mama. Po. Po pra, dhe kjo mami s'më bëri një motër ose një. Të dyja qëllon që të kenë të njëjtin emër, Maria, edhe kjo zonja po, tjetër nga Meksika, në... sepse tjetra është nga Spanja. Nëse Maria do të sjellë vërtet në jetë fëmijën e saj të tetë, që është një vajzë, atëherë do t'i zërë vendin Marias tjetër nga Spanja. Do kemi një nënë 70 vjeçare. Po. gruaja. Për mua duhet të ketë ligje mbas e ke parasysh mm. vjen një moshë. Nuk ka vjen një moshë për shembull që u heqin patentën po, po. këtyre pensionistëve sepse po. thon gjyshi thon 98 vjeç nuk do ashtu tash se ose do të marrësh nga këto makina tash megjithëse ajo është liri e madhe. Këto makina mhm. që ndalojnë vetë, që të mbajnë në korsi. Që ecin po. Zgjojnë vetë, e ke parasysh kur dremit. Se është një moshë. E kupton? Tash nuk e di, po si si mund të kujdeset ajo për fëmijë? 70 vjeç, okay. Tani është 70 vjeç, ka 8, është më fal, ka 7 fëmijë të tjerë, kështu që do bëhet si do bëhet kjo pjesë. Do jo, unë s'e kam merakun asaj, ajo për të larë për të shpëlarë për kështu do të jetë shumë po. Po do të ashtu, po. Dhe është goxha e mbajtur, kështu që është në formë. Po. po. Po llogarit ajo thotë 20 vjet, thotë i siguroj t'i rroj, 19 mhm. 20 vjet fëmia ecën me këmbë të veta. Oh, mbas 20 vjetësh patjetër është ngritur, është ngritur. Ka që ngrihen brenda disa 9-10 muajsh, për shembull ngrihen, jo 20 vjet. Pa diskutim. Kështu që do, okay, okay, do ta lërë duke ecur. Po. Po fëmija ka edhe gjëra tjera. Do e çosh në shkollë, do e... Do e edukosh. Do e edukosh, do i flasësh, do ta rrahësh. Me dashuri sigurisht. Mm -hmm. Ska, ai të rre. Take me wait. Është kënga që dëgjojmë tani miq të dashur nga Sting dhe Shaggy faleminderit ieri. Të lutem. Për këtë histori me një nënë të lashtë pothuajse 70 vjeçe dhe pret në korrik. Është bërë si mumje. Një vajzë, po mirë, po themi, në terma, tash 17 vjeç. Quhet të herët, jam dakord, po 70 vjeç mund ta quajmë vonë. Kryeministrin e ri të Italisë Dhe na kanë thënë se ai është Giuseppe Conte Giuseppe Conte mbra Bravo është kryeministri i ri në Itali miq të dashur është shpallur më në fund mbas Signore Muajsh e muajsh tratativash midis uh, Lëvizjes Pesë Yjet dhe Legës ë uh, kanë uh, patur shumë e shumë uh, përpjekje, por më në fund fare është zgjedhur që kryeministri i ri i Italisë do të jetë një profesor i drejtësisë me emrin Giuseppe Conte. Edhe i ri në moshë. Është ky zotëria që shikon ah, këtu. Okej, okay, ngjan me tjetrin. S'ka gjë, ai është ë uh, si të thuash përfaqësuesi i mm -hmm. i uh, Cinque Stelle. Por e zgjedhur tani me bashkëpunimin pra të Legës dhe të Cinque Stelle së bashku. Ky do jetë Giuseppe Conte, personi që do drejtojë qeverinë e Italisë tani e në vazhdim. Pak i njohur deri më tash, pra një profesor i drejtësisë, siç po thonim. Mhm. Mm Atje. Kështu që zotëria ka pranuar detyrën, le të shikojmë se çfarë ndodh me Italinë e cila ka atë Plagën e madhe që mezi bën nëse bën mm. dot qeveritë kur i bën. Kështu. Po. Edhe një herë emri i fituesit. Është Gerdi. Bravo Ton Gerdi. Bravo. Cineplex 302 mbaron numri. Jo më Gentilioni siç kanë thënë disa. Po. Merreni vesh pra Gentilioni jo më. Ëh, uh, kryeministri në Itali është Giuseppe Conte. emri i ri i kryeministrit. Ndërkohë kjo censurë miq të dashur është duke bërë kërdinë 0692070222 gjejeni pak. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin tanë. Kështu që ishim shumë të brishtë. Avionët. Mm. Jo. Pajisjet. Jo, Armatën, jo, ushtarët. No, Olta. No, pra. Do më thënë aty jemi te mjetet e luftës. A ta dëgjojmë dhe Bravo, Tini. Kujdes. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin. Tanë. Kështu që ishim shumë të brishtë. Te mjetet e luftës, zonja dhe zotërinj. Tek mjetet e luftës. 069 20 70 222 069 20 70 222 Do bëjmë një uh, Le të bëjmë një cikël të vogël kuicesh me pyetje Nga qytete europiane Sot në klubin e mëngjesit Atëherë. Zonja dhe zotërinj. Mhm. Mm në një vizitë të këtij qyteti me port Hans Christian Anderseni mm. tha kjo është perla e Spanjës. e quajti Parisi i Spanjës. Okej. Okay. Për cilin qytet bëhet fjalë? Okej. Okay. 0692070222 0692070222 Me një anekdotë vogël brenda pra, dikur Hans Christian Anderseni kur e pa, e quajti Parisi i Spanjës për kë bëhet fjalë. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, Olta Lori, mirëmëngjes të gjithëve. Jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus. Çuna dhe goca, ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Radios Kombëtare Club FM dhe në ekranin e Klan Plus. Siç i Eri sapo na tha dhe ka një lajm, mm -hmm. i cili ka të bëjë me censurën për ditën e sotme. Po. E cila miq të dashur është sulmuar nga rusët dhe është oh. shpartalluar, po është shkatërruar nga rusët. Dëgjoni pak. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin tanë. Kështu që ishim shumë të brishtë. Ka dalë përgjigjja e saktë dhe përgjigjja e saktë është. Radarët. E saktë. Wow, mm. bravo. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin radarët tanë. Kështu që ishim shumë të brishtë. Radarët tanë. Po. 883 mbaron numri i Ervisit dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Yes, Bravo të lumtë. Yes, shumë mirë. Po përveç kësaj kanë uh, gjetur gjithashtu edhe se cila ishte uh, Cili e cila cila ishte në fakt Parisi i Spanjës. Mhm. Mm Barcelona. Barcelona. Bravo. Është Lukas fitues 018 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Në një vizitë pra në këtë port spanjoll, Hans Christian Anderseni dikur tha, "Ky është Parisi i Spanjës" dhe kishte fjalën për Barcelona. Ishte në Barcelonë. Ne kemi një quiz miq të dashur me qytete europiane sot në klubin e mëngjesit. Unë do të bëj një tjetër pyetje në këto momente. Ky është qyteti më i madh i Zvicrës, i cili shtrihet pranë liqenit me të njëjtin emër mm -hmm. në kantonin me të njëjtin emër. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Qyteti, si liqeni si kantoni gjithashtu mbajnë të njëjtin emër 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 Për përgjigjen tuaj të saktë Na shkruani atje Edhe do të bëheni ju fituesi i një dhurate tani në klubin e mëngjesit Po merrja vesh që në një ishull mm -hmm. të largët të Brazilit që quhet Fernando de Noro Norohoa. Fernando shkurt. Noronha, Noronha, Fernando de Noronha. Është emri i këtij ishulli. Çka ka ndodhur këtu? Është një ishull shumë i bukur. Ku ku ishte? I largët dhe i qetë. Është një ishull i cili i përket Brazilit. Mm -hmm. Njeri, po kam përshtypjen që është Është po, disi larg në krahasim me vende të tjera në Brazil, por e kam një foto për uh, për, për ty që ta shikosh po. Okej. Okay. Mm. Edhe është kjo këtu. Siç mund të shohësh plazhi është i mrekullueshëm. Oh, Parajsë vërtet. Po po po. Pse jo? Super plazh. Ne po shikojmë një gji miq të dashur i cili është i virgjër komplet. Mhm. Duket që është një gji i virgjër komplet. Siç thotë Altini, po është në Fernando de Noronha në Brazil. Është rreth 230 milje larg nga bregdeti brazilian, kështu që i bie po themi rreth 400 kilometra larg. Mhm. Mm dhe ka një gjë në këtë ishull. Çfarë? Për shkak se nuk ka maternitet. Jo. Është e ndaluar në një farë mënyre në thonjza që të mm. bësh bebe në këtë ishull. Oh. Sepse të gjithë banorët e ishullit janë të rekomanduar nga institucionet atje që në rastet e shtatzënisë kur afron koha e lindjes, duhet të largohen nga ishulli. Vajzat duhet të shkojnë në tokë, po themi, jo në ishull, ku janë edhe shërbimet po. Janë edhe të gjitha shërbimet e duhura e tjera e tjera. Dhe asnjë fëmijë nuk ka lindur në këtë ishull në 12 vjetët e fundit. Wow. Në Fernando de Noronha. Përveç se po një vajzë mbeten shtatzënë dhe largohen, po themi kur është afër lindjes, po. nuk mund të kthehen prapë. Po kthehen, kthehen, po. Ah, kthehen, okay. Thjesht ideja është nga që s'ka mjek gjinekolog okay, edhe. Okej, atëherë vetëm. Gjithë trajtimi thonë ata për këtë arsye, shkonin në uh, atje, 400 kilometra me varkë nuk është një gjë. Fare. Tani që është shtatzënë. Lindësh në varkë. Ishte lindur një vajzë, duhet të them. Ka lindur një vajzë, po mbas 12 vjetësh ka lindur një vajzë e mhm. para. Në ishull. E cila i ka lindur një nënë që kishte 5 fëmijë deri tani. Ta. Kjo duhet të jetë një nënë e madhe në një farë mënyre sepse sipas ah. historisë që ajo tregon. Vajza filloi të dilte nga këmbët. Ua! Pa dashje, ta kam ndier dhimbje, tha, nuk e dinte që ishte shtatzën. Ah. Ah. Oh. Ani këto janë, jo sinqerisht, këto janë. Kjo është histori që mua më lë pa fjalë. Histori që na lën të tërëve pa fjalë. Se dinë çfarë. Mos ta kuptosh që është shtatzan. Po neve e ka marrë vesh gjithë fisi që është shtatzan. Po pra. Që në muajin e vetëm me zonja e punës. Vetëm kjo se dinte. Po. Që ke dasmë. Në nëntor edhe nëse. Shumë të çuditshme janë këto historitë. Se nuk është hera e parë që dëgjoj një të tillë. Po, po. Tu te ne t'i numërojnë ditët të tjerët. Po po. Por, ha. Këtu tek ne i din të tjerët më mirë punët se sa ti. Gjashtë muaj është sot. Hë pra. Kur thon sot ti thua. Edhe pak të kanë ngelur. Sot, eksakt. Fix. Nëse ëm um, por uh, kjo e ka lindur pra vajza. E ka çuar në spital ku nuk ka thon ata një mm -hmm. sektor të maternitetit, por gjithsesi bebia është mirë, është në rregull. Edhe nëna është mirë. Edhe nëna është mirë, thjesht i doli si thua pa dashje. Pa dashje e priti babai, u dha në banjë. Oh god. E priti oh, babai në banjë. Bebia kishte filluar të dilte. Po qante. Ua. Edhe ajo nuk e dinte. Tha thjesht se ajo gjë një të qarun çfarë zgjidhja. Sa ngrënë bie stomaku. Kishte ngrënë shumë të çfarë. Çile thotë ajo. Fasule me mish të grirë dhe thash që ato po më ashtu, po që nga një fëmijë. Qante. Historia e vërtetë. Okej, okay, atëherë. 9:13 minuta. Ju kemi pyetur për një qytet në Zvicër. Na ktheni përgjigjen e saktë për atë. Ne do të shkojmë tek muzika tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur në Club FM, Radion Kombëtare, e gjithashtu në ekranin e Klan Plus tani koha për ta ndezur. Hugh Grant miq të dashur është në lajme sërish aktori i njohur britanik Hugh Grant, Grant. Mm -hmm. ka vendosur më në fund të, të martohet. Martohet, na trego pak herë. Po, historia wow. e tij e dashurisë që u bë publike, sepse pati edhe dy fëmijë, ka qenë në, uh, në vitin 2011 me modelen nga Kina, uh, ka një emër të çuditshëm. Ting Lan Hong. Uh, Ting Lan Hong. Po, uh, do të thonë ajo i ka dhënë dy fëmijë. Fillimisht një vajzë dhe një djalë, Hugh. Dhe ndërkohë, uh, ai pati një lidhje, pavarësisht se nuk u martua me modelen uh, nga Kina, nuk është martuar deri tani asnjëherë, por në 2012-ën pati nisur një marrëdhënie të re dashurie e cila vazhdon dhe bëhet fjalë për producenten televizive suedeze Anna Eberstein. Bravo, bravo. Me të cilën pati uh, një fëmijë në vitin 2012, Anna Eberstein. një djalë, po, pastaj një vajzë në vitin 2015 dhe uh, sërish këtë vit uh, është bërë me një vajzë tjetër, por nuk u bë shumë publike sepse ai e ruan këtë marrëdhënien e tij uh, nuk shfaqet shpesh mm. herë mm. në faqet rozë, megjithatë thuhet që ka vendosur të martohet pa u bërë ende e qartë se kur, por do të martohet më në fund me Ana Eberstein. Pra Hugh Grant mm -hmm. do të martohet do me Ana Ebersteinin. Në moshën sa është ky sa? Është martesa e parë. Mos gaboj. Po shumë mirë, ka ardhur mendoj mosha për martesa. Është pjekur sa s'do. Edhe djegi tashmë shaminë e beqarit, mm. çarçafin e tij. Po, saktë. Se se boll më me... Boll priti. Po shumë filma, unë s'e kam parë të kohët e fundit, po Hugh Grant shumë filma ka pas... Uh, po, e vërtetë. Ka pas vërtet tani pak më i vjetër, po themi, mm -hmm. në moshë, por ishte një periudhë shumë, kur ishte në të 40-at e veta, mm -hmm. që në filma e bënin të dukej si në të 30-at e veta. Përbashkëta, po. Ky pak më i madh. I shpëtoi një pati një mm. skandal dikur me një prostitutë. Mbaj mend, po kjo ishte herët herët. Se u kap në kur ishte akoma flagrancë. I ri po bënte ato mm. filmat tip 9 muaj e ku di unë se mhm. çfarë. Dhe kishte ishte duke shijuar këtë jetën e çmendur të Los Angeles, suksesin e sapogjetur. Mm Ky që vinte nga Britania, u pa direkt ra brenda në. Puset skandaloze. Po, nejse, shumë mirë. Urime. Faleminderit Xheri. Urime Hugh Grant për uh, martesën e shpejtë me producenten suedeze. Imagjinoje kjo producentja çfarë hiresh. E po tani. Edhe tiparesh duhet të ketë që i ka mbushur këtij mendin pas 57 vjetëve të të ulet në po gjunjë dhe të kërkojë për martesë. Po janë dhe tre fëmijë. Po. Fëmija se siç thonë, ç'të bën fëmija? Mund të dali si foto, vetëm për kuriozitet. Një foto të asaj. Ku kanë dalë bashkë, po. Mm. S'e ka dalë mirë, ha? Si ka emrin njëri se i qe këtu? Mm. Ana, Ana Eberstein. Ana Eberstein. Eberstein. Shkruhet S T E I N. Po. Mhm. Mm Qenka me origjinë hebreje pra Eberstein. Mhm. Mm Si zoti Einstein. Që ishte njëshi i kozve. Po kush uh, zonja Ana Eberstein, paskan uh, paparazzi, paskan filmuar në Tan. Në aeroport. Ata duke hequr këpucët shkretët Për qejfin e vet Po mirë, e mirë qenka, Xheri Po, e lezet Gjithë kjo zonjë mm -hmm. Nga mbrapa shumë Ti more vetëm nga mbrapa shikon. Dini pra nga para. Po dini ti nga para. Si ka dalë ai pra. Si turp shumë shumë vetëm duke. Duke parë nga pas. Nejse. Bravo i qoftë. Edhe këta të aeroportit sa mirë ndihen kur kanë kur kanë kështu. Yje që u vijnë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, ora është tani 9:21 minuta, miq të dashur. Cover music James Bay në klubin e mëngjesit. Radion Kombëtare Club FM dhe në ekranin e Klan Plus. Morning. Morning. Ju kemi pyetur sot se cilat janë qytetet që keni vizituar, që ju kanë pëlqyer, ju kanë lënë mbresa shumë të mira. Vende ku e keni parë veten, keni thënë, "Ah, këtu mund të kisha ndenjur." Ca ditë më shumë apo një jetë të tërë. E duam të na shkruani për këto qytete. Cilat janë ato? Miq të dashur që vërtet ju kanë lënë mbresa shumë të mira, vende ku jeni ndjerë rehat e këndshëm. Duam t'i dëgjojmë. Cilat rekomandoni për të vizituar për të parë nga përvoja tuaj e udhëtimet që ju keni pasur shansin e mirë që të bëni. Na shkruani në 0692070222. Çfarë ishte pra që realisht të la mbresa? 0692070222 kemi përmendur sot emra qytetesh si Praga, Helsinki, Selaniku, Valencia na kanë thënë. Mhm. Mm Roma, sigurisht Parisi tha dikush. Nuk ka të krahasuar me asgjë. Amsterdami u përmend. E Roma, e ku di unë se çfarë. Po çfarë ju rekomandoni? Çfarë ju keni parë? E ku do donit gjithashtu të shkonit? Nëse keni një plan Ti Altin ke një vend ku Ke një kshu qejfa, pasiona qejfa Ku të unë Unë dy vende kam parë me thënë të drejtën Mynihun dhe Selanikun Jo, përveç uh, Mynihut Them ku do të shkosh Ku do të ah, shkosh Ku dua të shkoj Diku ku do doje që të Të shkoje, të shikoje, të bëje Në Romë Në Romë. Po. Ja ku e dëgjova. Në Romë thotë ai. Ti Olta. Po. Ti Romën e ke bërë. Jo, jo s'e ke bërë. Po çfarë? Si kanë ikur sot? S'e di pse po pres akoma. Jo, se kanë ikur në. Ja mos se kanë ikur. E ka kaluar ajo se Spanjën e ka bërë atë. Se kanë ikur në një aq mirë Olta sa. Pa ha pra. Në Paris kam një plan. Ke një plan? Ta ha për vërtet? Mhm. Ke një plan ta ha. Mm. Po ha, çfarë është ai plan? S'e ke treguar ti? Do të shkosh në vjeshtë në Paris. Po po. Oh. Oh. E deklarova. Shumë vonë e deklarova. Më mirë vonë se kurrë. Ka kohë për të shkuar në Parisin, kështu që Jo, kjo është kërkesë familjare. Ke gjithë leje. A do burri që të shkonin në Paris. Jo, më do goca. A do goca. A do goca. Jo, zakonisht për në Paris janë uh, vajzat që Mm. Këmbëngulin, e duan një kështu, përvojë pariziene, i fjonohet e minë. Po është i lezetshëm Parisi, po. Dikush më thotë Dhërmi. Në, ah, Dhërmi është i mirë. Ah. E ç'më ka bërë përshtypje mua kur kam qenë në Paris, ka bërë përshtypje që në çdo lagje, Parisi ka parqe të mrekullueshme. Mm -hmm. Në çdo lagje të vetën, qoftë ato pranë qendrës, qoftë ato më periferike. Po sheh, ndarë, janë blloqe, po themi banimi, dhe një park shtrihet. Blloqe banimi një tjetër park shtrihet. Blloqe banimi, domethënë gjelbërimi në Paris është është realisht kështu. Se ti e mendon qyteti i madh, i madh, i madh, i madh, po është i madh. Edhe mund të shtrihesh poshtë pishave të buta apo ku di unë tani. Kanë fëmijët kënde, po është gjithandej. Jo një vend ku shkojnë gjithë Parisi, marrin makinat dhe shkojnë në një park që është në periferi për shembull. Po. Te liqeni ë Le fak, le fak, le le fak lon. A ku diun se çfarë? Që mund të jetë mrekulli. Natyrisht. Këta e kanë ndarë ndryshe. Këta thonë jo, secila lagje të ketë që njerëzit mos marrin tramvajin, metron, trenin, makinë me qira, mm -hmm. karrocë me kalë apo ku di unë se çfarë për të shkuar në në park. Parku duhet të jetë aty ku njerëzit jetojnë. Kjo është më e drejtë. Po, se pastaj është një udhëtim drejt parkut, e kupton? dhe kthim në shtëpi. Po gjithsesi. Kjo më pëlqen që e bëjnë ata edhe në edhe në Hollandë, në është ai shesh i madh, është një muzeu i Van Goghut edhe mm -hmm. muzeu tjetër, Rijksmuseum që i thonë ata. Dhe ka një shatërvan, pastaj një park gjigant vetëm me bar, i shtrirë pafund, ku njerëzit sidomos kur ka kohë me diell, për shembull siç ishte të dielën, rrinë ngrohen. Vetëm shtrihen atje. Marrin ndonjë shishe verë me vete. A ku di unë se çfarë tjetër për të pirë? Që të qetëson nervat është ide. Sa po, herë pas here mund të mund të nuhasësh kanabis. Që ndodh nëpër rrugët e Amsterdamit, siç në coffee shop-et e me këto. Por që njerëzit janë rehat për qejfin e tyre, heqin këpucët, shullëhen në diell për orë të tëra. Kemi edhe ne parkun këtu te sheshi Skënderbej. Mm. është betoni, po prap ti mund të shullëhesh. Në sheshin Skënderbej mund të po. Mund të shullëhesh nga dielli. mund të gatuash. Do të të bjerë pika. Mund të bësh një supë. Të skuqesh, të bësh gjë. Po jo, më them, parku Rinia që ke bar edhe nuk është se të ulet njeri, se është edhe po, kështu. Kulturore ajo, domethënë. Është çik ai bari i qenve në fakt edhe kupton. Është kjo e vërtetë? Edhe ke po. si të ulesh domethënë. E e bëra një investigim të vogël Olta ulur në po. një tavolinë siç isha. Mhm. mhm. Duke pirë një gotë birrë, kafe, ku di unë se çfarë ishte në atë moment. Dhe ndërsa isha aty një, një super zonjë Mhm. Ëm, mm uh, po them e shkuar diçka në vite, se ishte mbi 60. Mhm. Mm po ishte kështu, dukej që ishte e mbajtur. E mbajtur edhe e mbajtur në kuptimin e veshur e e, e bërë me e krekosur. Petinatura e të gjitha. Kishte një qen të vogël. Mhm. I cili në barin aty pranë, ky ky miush qen, siç ishte. Mhm. Mm apo miushe. Bëri kakën. Oh. Një kakë të vogël. Po, një kakë të vogël. Një kakë të vogël ishte, po them si kikirika. Aha. Si kakardhi dhije, pothuajse. Të vockël fare atje në bar. Dhe ja ku është kjo holandeze me thashë flokët e bërë, thonjtë, kremrat e atë tamam zonjë. Mhm. Mm që më nxjerr nga çanta. Një qese. Wow. Që e mband atje. Normal. E të më mbledh siç i thonë në Holandë le mydidog. Aty e mblodhi mydidogun dhe e hodhi në kosh, e mblodhi dhe qesen kështu. Bravo. Dhe e hodhi në një nga koshat atje sepse në Holandë, nëse le dog bën mydidog, duhet ta heqësh atë. Natyrisht. Në mënyrë që holandezët e tjerë të shtrihen atje, e të shullehen në diell më vonë. Nuk mund ta lësh. Sado që mund të jesh e ngrehur, po themi në një të diel Amsterdamse. E bëjnë këtë. Kurse këtu ta lë ajo, domethënë, ja, ja, ke edhe këtu zonja, ta shtron ai ty, jo. Le, po. Po e ke mësuar. Trefazorin kështu. Ta shtron mirë domethënë. Dhe ajo e lë atje dhe ikën për qejf. E ti shikon herën pas herë rrugëve të Tiranës kështu një topa topa. Po po. Nuk e di po mm. te komunën e Parisit. Me vula dylli, kam marrë si vulat e dikujt mesjetar. Jo, jo, jo. Te kom te komunën e Parisit dhe te kompleksi Dinamo shoh pa fund dhe më më është vështirësuar ajo rruga, nuk e di. Më është vështirësuar. My dy dog. My dy dog. My dy dog, my dy dog. Shikoj, ka një gjë. My dy dog. Big. My dy shia. Po, e shikoj. Ka një gjë për shembull. Ja, është shumë qen. Jo, s'është puna e qen. Jo, qentë janë pakësuar Altin. Nuk janë shtuar. Si janë pakësuar njeri. Po, okay, Kjo ë e qenit prish edhe barin. Natyrisht. Se po ta lësh atje, aty ku qentë pshurrin edhe kryejnë këto. Unë nuk e di, po trotuarin jo, e kanë prishur ashtu, fare. Sepse e, acid i tërë, normal. Acid është aty, domethënë, edhe ti gjithmonë duke lënë këto gjëra aty, pastaj të prishet ajo. Ka investimin në bar në këto. Duhet që nga era çfarë. Do të ketë një lloj policie, polici që është. Çfarë është? Eha. E kam patalli. Për çdo gjë polici. E pse u duket kaq e kështu juve? Pse Olta tani? Të gjobit ai më shumë, ty të gjobin nëse nëse e bën urinën aty apo jo? Ka qenë siç ka qenë. Pse më qenin që nga që nga ndryshe? Ka qenë me vija të bardha. njerëzit, ëh, dhe nëse nuk e kanë, duhet bërë në këtë formë. Më bën dakord. Nëse e mbledh, se tani unë nuk po pres që njerëzit ta ndalojnë qenin të kryejë nevojat e tij, po. po. Është biologjike, nuk e ndalon dot. Po, pra, po. Njeriu e ka fajin, kështu që njeriu do ta mbledhi. Atë gjënë e ta hedhin në kosh. S'është ndonjë kështu. Se kusur kam unë të shoh qen për parkun për cilin unë paguaj. Qenin apo jo taksat që të mirëmbahet, po, të jetë me hije, me bar e me kështu. Çka është ndyrë? Do të thotë dua unë që po. Unë s'dua që të shtrihem në mjë dy dog. Se se se kam e kam pak bezdi. Ma ma pranoni këtë. Po. Okej, okay, nejse. 069 20 70 222 Olta, do bëjmë një tjetër pyetje nga qytetet, kemi dhe një, po, të fundit. Po, pak më parë duhet të them Zyrihun, për ah. fundin. Mm -hmm. 439 i mbaron numri i Ermelindës dhe fiton dy bileta po? për në Cineplex. I lumtë Ermelindës, të lumtë Ermelinda. Atëherë zonja, zotërinj, një tjetër pyetje nga qytetet europiane. Lisbona Mm -hmm. Në Portugali u bë qendra e tregtisë së erëzave pasi ky personazh zbuloi një tjetër rrugë detare për në Indi. Lisbona u bë kryeqyteti i tregtisë së erëzave pasi ky personazh detar i njohur mm -hmm. zbuloi një rrugë të re detare drejt Indisë. Okej. Okay. Cili është ai pra që i solli Lisbonës këtë lulëzim të tregtisë së erëzave? 069 20 70 222 Tani është 9 e 34 minuta Jemi pak me vonesë për një blok të shkurtër publicitar Në anën tjetër ka më shumë muzikë Dhe tani a, a, a, a e dini se, dini se. Dhe tani, a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit. Si të dalloni peshkun e freskët? Aroma, kur të afroheni tek zona e peshkut, duhet të ndjeni aromën e detit, kripës dhe jodit. Kjo është aroma e freskisë. Në dyqanet e peshkut duhet të tregoni kujdes me gocat e detit që kur nuk janë të freskëta kanë aromën e amoniakut. Verzat e peshkut të freskët kanë ngjyrën e kuqe të ndezur dhe kanë aromën e kripës së detit. Me kalimin e ditëve, verzat marrin nuancën e verdhë dhe aroma bëhet më e fortë. Paraqitja, peshku i freskët shkëlqen, është kaq e thjeshtë. Sa më i freskët të jetë peshku, aq më e pastër dhe shkëlqyese duket lëkura e tij. Pasi kanë shkrirë, peshqit humbasin shkëlqimin e tyre. Ngjyra e peshkut nuk është e qëndrueshme. Kur peshku është i freskët, lëkura e tij është e ylbertë me nuanca të së gjelbrës që anojnë nga bluja dhe reflektojnë dritën. Sytë e peshqve janë gjithashtu tregues freskie. Sytë e plotë, të qartë, të fryrë dhe me bebe të zezë janë tregues të freskisë. Sytë e zvogëluar, të topitur dhe me bebe me ngjyrë gri tregojnë se peshkut i ka kaluar koha e freskisë. Prekja Ndoshta e keni të vështirë ta prekni, por peshku i freskët nuk qëndron dot në dorë sepse ka tendencën të rrëshqasë. Shikojni duart e shitësit me kujdes, bashkë me mënyrën si qëndron peshku në to. Peshku duhet të jetë mjaftueshëm i ngurtë dhe i tendosur për të qëndruar horizontalisht. Mishi i peshkut të freskët nuk shkëputet lehtë nga pjesa kurrizore. E njëjta gjë vlen edhe për gocat e detit, por jo për kallamarët dhe oktapodin. Tregoni kujdes për sasi të mëdha akulli që përdoren për të ruajtur ngurtësinë e peshkut. Për oferta speciale që tingëllojnë shumë të bukura për të qenë të vërteta, zakonisht peshqit e freskët nuk janë kurrë në ofertë. Për të brendshmet e peshkut janë gjithashtu tregues të saktë të freskisë. Këto organe ndihmojnë që të kuptoni nëse produkti i blerë është rritur në rezervuar ose peshkuar në det. Peshqit e rezervuarit ngordhin urie një ditë përpara se të kapen, në mënyrë që mëlçia e tyre të jetë e pastër. Nëse gjatë gatimit peshku lëshon një sasi domethënëse lëngjesh, atëherë është i freskët. Nëse mbetet i thatë dhe pa shije, është i pjekur ose është shkrirë nga akulli. This is Club FM 100.4. S'e mendova! Sa është që si jam menduar s'më ka dalë shumë mirë Gjithsesi Olta, kush ishte personi i cili për shkak të zbulimit të një rruge të re detare drejt Indisë e bëri qytetin e tij të Le të bëjmë një tjetër pyetje këtu, dhe e fundit, se kemi edhe 3 minuta, jemi nga fundi miq të dashur i programit për ditën e sotme. Po gjeni të vështirë. Atëre. Kisha e Shën Markut në këtë qytet u kthye në katedralja e Shën Markut Në vitin 1807, një qytet shumë i njohur europian, i cili deri në 1807-ën kishte kishën e Shën Markut, mm -hmm. e cila më pas u bë katedralja e Shën Markut që është sot njëri nga vendet më të vizituara të këtij qyteti. Nga miliona e miliona turistë kam përshtypjen që në një statistikë që kam parë, Mund mos jem 100% i saktë, por jam aty afër. Ky qytet priste 23 milion njerëz çdo vit. Do të jam. Vizitor. Okej. Okay. 0692070222 për cilin qytet bëhet fjalë. Dërgojeni Oltës në numrin tonë dhe do të kemi edhe 2-3 minuta kohë deri në fund që të japim edhe emrin e fituesit të fundit për sot në klubin e mëngjesit lidhur me këtë. Kështu Jero. Mhm. Mm Iku dhe kaloi pak nga pak. Edhe Marta. E Marta. Që do të jetë. Marta s'ka kaluar akoma, po. E mirë, po moti, Olta, moti do të na mbajë tani. Po, duket i mirë. Ora 23. Pastaj plasi. Në 23 ka thënë Olta mund të fillojë shiu. Do plasi. Kështu që bëhuni gati miq të dashur për orën 23 natës. Olta parapërgatit për të nesërmen. Ti pra, atë do thosha, ky ishte më shumë si moti për nesër se sa, po. Sot shijojeni. E ka ata që Në fund. Do ta kesh më 4 milionë, do ta kesh 4 milionë e 10 lekë. Oh, super. Okej. Okay. Mm -hmm. Urime Olta. Faleminderit. Edhe ti kshu. Do ta festojmë, do dalim sot. Patjetër. Po, do na blejë akullore 10 lekëshe. Për të gjithë, po. Po sigurisht. Mirë, shoqë mirë. Mm -hmm. Është mirë kur mbaron mirë dhe klubi i mëngjesit miq të dashur pak nga pak. Ka ardhur drejt mbarimit edhe për ditën e sotme. Ne ju urojmë një ditë fantastike. Të jeni të mirë të qetë. E mbi gjitha si Jeri tha, të respektoni mendimet e njëri tjetrit. Mendimet e tjetrës. Ë? Si si thoshte ai zotria, shumë i mençur. Fituesja e fundit është Armela, ka thënë Venecia. 5 Bravo Armela. 5 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bëhet fjalë për uh, San Marco, pra siç e thonë ata atje, San Marcon e Venecias. Faleminderit.